Iskay chunka hukniyoh kah kapitulo. Jerusalén llaqtaman Pablo parisqanmanta. Iñiq kunamanta rakikuykuspaykon bokipi dirichulla pasakurqaniko kosotiyoq islaman. Pajarin nintinñataqmi, Rodas islaman chayaspayko patara llaqtaman rirqaniko. Chay llaqtapiñataqmi tarirurqaniko, Feniciaman lluqsiq boquita. ಚಾಯ್ಬುಕಿಮಂ ಯೈಕುಸ್ ಪೈಕುಂ ಪಸರ್ಹನಿಕೋ ಚಿಪ್ರಿ ಇಸ್ಲಾಪ ಅಲಿಹ್ಲೌನಿಂತಂ ರಿರ್ಹನಿಕೋ ಸಿರಿಯಲೌಮಂ ತಿರುಲ್ಯಹ್ತಮಂ ಚಾರುಸ್ಪಂ bukipi kargakuna bajachina kaptin sayarjaniko. Chayllaqtapi iñiqkunata tariruspaykum, hanchis punchaw paykunapapi samakurjaniko. Paikunan Pabluta chuya espiritupa yachachisqan nirjako. Amareichu Jerusalén llaqtamanja, nispa kuna Ichaqachaypun chaukuna pasaruptinmi lluqsirqaniku. Hinaptinmi lliwchan iñiqkuna, warmipas qharipas warmakunapiwan abyawarqaku, llaqtapa kama. Lamarquchapa patampim qunqurakuykuspayku, Dios tamañakurqaniku. Qamkunañaya allinlla, ninakuspan bukipi pasakurqaniku. Paykunañataqmi wasinkuman kutikurqaku. Tiru llaqtamantan bukipi rirqaniku tolimayda llaqtakamalla. Iñikkunata watukuspaykum paykunapapi huk punchaw samarqaniku. Pajarinnintinñataqmi cesaria Cesarea llaqtakama. Chaypim Jesucristo manta allin noticia willakuq Felipita. Payqa piña o ñawpaqtaraq akllashqanku qanchis diakonukunapa hukninmi. Paypa wasinpima samakurganiko. paipam karga tawa doncella churinkuna. manta Diosmanta willakuqku. wasimpi Filipipa wasinpi unaynihña kachkaptiykum, Udiamanta Dios manta willakoq agabo. Paimi watukuaspanku Pablopa chumpinta apiykuspa, chakintawan makinkunata watakuspang nirja. Chuya espiritum nin. Jerusalempi judiokunam, kay chumpipa dueñunta watanjako kainata, inaspa mana judio kajkunaman entreganjako, nispa. Chayta uyarispankum, Cesariapi iñig kunapiwan Pabluta ruigarganiko, amaña Jerusalén llaqtaman rinampa Chaymi Pablo Imanas nerja. Imanas kichik liakichiwan kichik, manam kupach'u listuja kachkani. Ñuqaqa listum kachkani, Señor jesucristo raiko Jerusalén piwanyunay wañunaypaqpas, nispa. Mana imaina harkaita atispankum, upayakurhanikuña. Señor pamunas yarurasqa nispa. Chay punchawkunapa qipantam alistakuruspaiko pasakurqaniko Jerusalén llaqtaman. Reysi cesaria manta wakin iñiqkunapas. Paykunan pusawarqaku Chiprelao nasumpa wasinman. Payqa unaywataña iñiqmi karqa. Paypa wasinpima samakurqaniko. Jacobota Pablo watukusqanmanta. Jerusalemman charuptikum kusikuylawangña llapayniyqkuna chaskiwarqaku. Pajarin nintinñataqmi, ñuqaykuwan kusqa Pablo rirqa Jacobo atuko. Chaypim kachkasqaku llapallan ancianukunapas. Pablon paykunata rimaykuspan, willakuyta qallaykurqa imaynan paypa purimusqanwan, mana judío kaqkunapi Diospa tukuy imakunapas ruramusqanmanta. Uyariruspankum paykuna Dios talabarqaku, inaspan Pablo tanerjako, allin mi wauji. jaikipi hinam, achkawaranja waranja kuna Jesucristuman inikurunko. Llapallanko munanko muesispa leinin kasukunata. Paikunaman wakin runakuna hanmanta willarunko, Puklaw nasyunpi judio runakunatapas yachachinki, muesispa leininta manaña kasukuspa, amaña churinkutapas señalanankupaj. Inaspa costumbrenchikunaman jina, amaña kawsanankupa. Imatataq ruraykusunchik, paykunaqa yacharunkupunim kaypi kasqaykita, chaynaqa kaynataya ruray. Kaypim ñuqanchikwan kachkan, tawarunakuna, Diosman prometikusqankuta cumplinankupa. Paikunawan kuska temploman rispaykiya, costumbrenchikman hina chuyanchakamuychik. Paikunapa gastunta pagaspaya, chukchankuta rotochimoy. Chaynata ruraptikiqa, liumi manta tukuy ima rimasqankuqa, manachihap kasqanta. Paykunaqa yachanqam, muesispa leynin kasukusqaykita. Ichaqa mana judyu kaq iñiqkunamanqa, ñam kartata aparqankichikña, chaypim nerqanchik. Ama mikunkichikchu taytacha mamachakunaman ofrecisqa aychataqa. Ama mikunkichikchu yawartaqa, nitaq yawarpa pasasqan aychatapas amatagmi huchapakunkichikchu, nispa. Templopi Pablota presuchasqankomanta. Pablon chay tawantin runakunata pusarikuspan, pajarinnintin punchaw chuyanchakurqaku, inaspam temploman yaykurqa haykapim chuyanchakusqanku tukusqan ullako, chaynapi ofrendankuta sapakama Diosman ofrecinankupaj. Hanchis punchaw tukuykuchkaptinñam, hacia la omanta huaquin kuna pablota tempru pericororjaco. Inaspam para una kunata hatariracherjaco paipa contrampi. Aperispan y cachacorjaco. Israel y runakuna yanapawayko. Cairunam y y nastimpi porispan, Israel runakunapa contrampi, muesispa leinimpa contrampi, inaspa con contrampi yachachin. Kunampas mi mana judio una runakunata posaikoron. Chaynapim, uchallikurun kai Timplopim mana ruranata ruraspa. Chaynataja nerjako, Efeso llaqtayoq trofimoan, Jerusalén llaqtape kuraikum. Payqa manam judio chukarja, payta temploman Pablo posarusqantam piensarjako. Llaqtapi Chaita runakuna chayta uyariruspankum, Pablo Pablo pablo peruspankum templomanta oman jaco. ...en aspam templopa ponconta aporaullamanña wichjarorjako. copaj, kachkaptin coñam Roma soldado y camorjaco posaricospa, ...jerusalén lliwrunakunam chahuata rurachkanko, nispa. Paimi kapitanninkunatawan kunata posarikuspa, kallpaylla chearurjako. mi payta soldadokunatawan para una cona Pablota maqachkaspanko, sayarurjaco. Soldado kunapa jefe en mi me pablota Presucharurja, en aspam kamacherja esca y cadenawan guatanancopaj, en aspam paikunata taporja. Pitaj kairuna, e matata roraron, nispa. Liaparuna quien jucta wakin hukta, wakin ñata hukta. mi ya chay jefeja mana entienderja, chay mi kamacherja, cuartelman Pablota posanankopaj. Ichajallaparuna kunan ñitinakuptinmi, cuartelpa Soldado chayruptinko, Wantorja, soldadokunaña wanturja. Llaparunakunañatajmi, hatispa haparirqaku, Wanyuchung, nispa. Pablopa Pablo Pablota cuartelman Soldado kunapa jefenta Pablota porja. Rimari Manchu, Nispa. Chaymi payñataqnirqa. Qamqa hankim griego rimaita. Chaynaga manachu egipturuna Egipto runa kanki? manachu muruna Chikkunata Hatarichispaiki tawa Puni Chungnihman pusarganki? Nispa. Hinaptinmi pablo nirqa. ñojaja, Tarso llaqtapi nasikuq judíom kani. selicia laumi amaina rima paya rimapayaykunaypaq, nispa. Chay jefe allinmi gradaspi Pablo sayaikuspa makinwan runakunata chaspa upallachirqa. kunyam hebreo rimayninkupi ikunaman Pablo nerja.